Արցախի նախագահականում։ Տեղի է ունեցել Ղարաբաղ-Ադրբեջանական շփման գծի հերթական դիտարկում։ Համայնքային հաշվետվություն Մարտունու շրջանի Թաղավարտ գյուղում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացիչները փետրվարի 3-ին այցելել են Արցախի հանրապետությունում ազատազրկված ադրբեջանցի դիվերսանտներ Դիլհամ Ասկերովին եւ Շաբաս Գուլիևին։ Այժմ այս իվան իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Փետրվարի 4-ի լույս 5-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում կրկին արձանագրվել է լարվածության նկատելի աճ։ Ադրբեջանական զինուժը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակել է շուրջ 1500 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են ՀԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից, փետրվարի 5-ի ժամը 3-ն 55 րոպեի սահմաներում Պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակարակորթի կողմից արձակված գրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1996 թվականին ծնված Սիմոն Ռաֆիկի Ջավրշյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված ինձարայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Նախագահ Բակո Սահակյանը, ինչպես տեղեկացնում են ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, փետրվարի 5-ին ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար ԼՂՀ պաշտպանության բանակի Էնզորամասի շարքային Սիմոն Ջավրշյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հրավիրել է խորհրդակցություն նվիրված արտադրական ենթակառուցվածքների ոլորտում 2015 թվականին իրականացված աշխատանքներին եւ 2016 թվականի անելիքներին։ Ինչպես լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը, Հանրապետության նախագահը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել արկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին վարչապետ Արայիկ Հովիկ Հարությունյանը պաշտոնատար այլանցինք։ Հատկապես ուշադրություն դարձվեց ենթակառուցվածքների բնակավարում 2017 թվականին իրականացված աշխատանքները։ Մանրամասը ներկայացվեց այդ ոլորտներում կատարված աշխատանքները, նախատեսվող անելիքները առաջիկայում խոսվեց խնդիրների մասին։ Նախագահի կողմից դրվեցին կոնկրետ հանձնարարականներ բոլոր ուղություններով եւ մենք 2016-ը լինելու է հենց այդ խնդիրների եւ նոր հայացակարգերի մշակման եւ ընդհանուր առմամբ ենթակառուցվածքների բարելավման պայմանավորման ուղղված աշխատանքներ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Նույն աղբյուրից տեղեկացնում են նաև, որ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի կազմավորման 20-ամյակի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանին։ Ուղերձում ասված է. Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի 20-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի որպես երկրի մայր օրենքի դերակայությունը եւ անմիջական գործողությունն ապահովող մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները պաշտպանող մարմնի ստեղծման անհրաժեշտությունը հաստատվեց այս 20 տարիների ընթացքում։ Իր կազմավորման օրից դատարան դատարանը լինելով համանadrական արդարադատություն իրականացնող միակ կառույցը աշխատանքներ է տանում երկրում համանական համանadrականություն հաստատելու, քաղաքացիական հասարակություն եւ իրավական մշակույթ ձևավորելու ուղղությամբ եւ համագործակցելով աշխարհի տարբեր հեղինակավոր իրավական ինստիտուտների հետ իր ներդրումն է ունենում պետության օրենսդրությունը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու գործում։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ եւ համանadrական դատարանի աշխատակիցներին հիշարժան տարեդարձի արդիվ։ Մաղթում եմ խաղաղություն, քաջառողջություն, մասնագիտական նորանոր ձերբերումներ եւ հաջողություններ իբարս Հայաստանի Հանրապետության եւ մեր ժողովրդի։ Արցախի համայնքներում ընթացքի մեջ է համայնքային տարեկան հաշվետվությունների շրջանը, գործադիր իշխանության պատասխանատուների ներկայությամբ։ Բելալալայանի ռեպորտաժը Մարտունու շրջանի Թաղավարտի համայնքից։ Երեք թաղավարտի համայնքը նույնպես ամփոփեց 2015 թվականի գործունեության արդյունքները։ Հաշվետու ժողովի ներկայեր գյուղնախարար Արամ Մխոյանը, գյուղապետ Լևոն Ալավերդյանի ներկայացրած տվյալների համաձայն համայնքի 2015 թվականի բյուջեն կատարվել է 79%-ով, ինչը պայմանավորված է եղել ցածր բերքատվությամբ։ Իսկ բերքի ցածր ցուցանիշների պատճառները ամեն տարի տարբեր են լինում, ասում է համայնքի ղեկավարը։ Տարիալնում կարկտահարվում է, անցած տարի երաշտից է մի քիչ դժվել, բերքը քիչ են ստանում դրանից է սկսում այդ հարկերի քիչ կատարում էլի։ Թաղավարտում բնակչության տիպը կարելի է ասել էական տատանումներ չի ունենում 359 տնտեսություն 1342 բնակիչ։ Զբաղվածության խնդիրը մասնակիորեն լուծվել է տեղական հիմնարկ ձեռնարկությունների հաշվին։ Եկամտի հիմնական աղբյուրը գյուղատնտեսության ոլորտում անասնապահությունն է։ Երկրագործությունը զիջում է իր դիրքերը ցանկատարածությունների սողության պատճառով։ Մեծամասն Վասինքեվի համակի բնակիչները պահոստային ֆոնդում են, ներքևի տարածքներում են ծորեն ցանում։ Վերևի մասը, քանի որ անասնապահությունով շատ են զբաղվում, կոթարքի տակ են թողնում։ Այսինքն ասած տարի 35 հեկտար աշնանացան էր, բայց ներքևի զոնաների բերքատվությունը նորմալ վերքստացան, երբ վերում չէ զարգացման հերանեկարներ ունեցող ճյուղն այնպես որ մնում է անասնապահությունը գյուղնախարար Արամ Մխոյանը հորդորեց գյուղացիներին այս ուղությամբ համագործակցել գյուղնախարարության հետ խորհրդատվությունների ինչպես նաև անասնավարկերից եւ այլ պետական ծրագրերից օգտվելու համար սակայն անասնապահությունը ինչպես թաղավարթում այնպես էլ մնացած համայնքներում ունի այլ խնդիրներ որոնց բարբերաբար անդրադառնում են հողագործությամբ զբաղվողները բայց պայմաններում պահվող անասունները երբեմն վնասում են ցանկատարածությունները դժում է հողագործ գործը, սա խնդիր է, որի լուծման տարբերակները դեռևս հստակեցված չեն։ Ոլորտի պատասխանատուները առայժմ կոչ են անում անասնապահներին աչքաթող չանել իրենց հանասունները։ Գյուղատնտեսության մեկ այլ ճյուղ, որ նախարար Մխոյանը հորդորեց դնել զարգացման հիմքերի վրա, այգեգործությունն է։ Նախարարությունը ծրագիր է ընդունել, որոշ ծառատեսակներով այգիների հիմնադրման դեպքում վարկային աջակցություն ցուցաբերել հողամշակին։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանն այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ եւ ամփոփել 2015 թվականը։ Ինչպիսին էր այն, ինչ ձերբերումներ եւ թերացումներ են գրանցվել անցնող տարում։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Հիմնադրամի գործունեության ամենակարևոր ու արդյունավետ ձեռքբերումներից է համարվում այն, որ նպատակային վարկավորման շնորհիվ հանրապետությունում տարեց տարի ավելանում են գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալները։ Այս տարի ԼՂ նախագահի կողմից դարձյալ գյուղատնտեսական ոլորտը հայտարարվել է որպես ռազմավարական ճյուղ։ Հիմքունտնելով այս ծրագիրը, կառավարությունն այս տարիների ընթացքում գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի միջոցով լուրջ ներդրումներ է կատարել գյուղատնտեսության ոլորտում։ Հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանի խոսք retrouve. Համախառն գյուղատնտեսության արտադրանքը 2007 թվականին 23 միլիարդ 800 միլիոն դրամից 2015 թվականի նախնական տվյալներով հասել է շուրջ 62 միլիարդի, այսինքն շուրջ 3 անգամ աճկա։ 2015 թվականին հիմնադրամը շարունակել է գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարական ծրագրից բխող քաղաքականության իրականացումը, որի նպատակը տարածքների համաչափ զարգացման, հողերի լրիվ օգտագործման եւ նոր տեխնոլոգիաների ներդրման խրախուսումն է։ 2000 2015 թվականին, ինչպես մյուս տարիներին իրականացվել է հողագործության բնակավարի աջակցություն, անասնապահության, լիզինգային կարգով գյուղտեխնիկայի տրամադրման, վերամշակող կազմակերպությունների աջակցություն, ինչպես նաև այլ ծրագրեր։ Այդ ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրներն են հանդիսանում պետական բյուջեից հատկացվող գումարները, Արցախ Roots Investment ընկերության տրամադրված փոխարոցությունները, որոնց թիրախ անդրված է Քաշաթաղի եւ Շահումյանի շրջանը, Անցնող տարում իրականացվել է 6 միլիարդ 42 միլիոն դրամի չափով աջակցություն, որից 364 միլիոն արժեքի մասնակի սուբսիդավորում, 1 միլիարդ 263 միլիոն ուղակի առողջարկ, 57 միլիոն անհատույց աջակցություն, 155 միլիոն ցեսայի դիմաց վճարումներ եւ 3 միլիարդ 912 միլիոն հիմնադրամի կողմից տված փոխհարություններ։ Աշոտ Բախշյանի խոսքով 2015 թվականին բարերար Էդուար Էրնեկյանի կողմից հիմնադրամին են տրամադրվել 14 անձրևացման համակարգեր, որոնք լուրջ նախադրյալներ են ստեղծում բարձր բերքի ապահովման համար։ Դրանք տեղադրվել են հետևյալ համայնքներում. Երեքը տեղադրվել են երկուսը Թալիշի շրջանում, իսկ մեկը Ակնա կոչվող տեղամասում։ Եվ արդեն արդյունքները ակնհայտ են, ավելի քան 2.5-ից 3 անգամ բերքատվության աճ՝ ի համեմատ ակոսային ռոռոկման տարբերակ։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրենը այնուհետև պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամը զոհված ազատամարտիկների զավակների երկրորդ եւ երրորդ կարգի զինվորական հաշմանդամության կարգ ունեցողների, ինչպես նաեւ 4 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող բազմազավակ ընտանիքների համար իրականացնում է հիպոթեքային վարկերի կանխավճարների եւ տոկոսների լրիվ սուբսիդավորման պետական աջակցության ծրագիր։ Այդ մասին ասել է Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի տնօրեն Մարատ Հասրաթյան Մարտիրոսյանը նշելով, որ 2011-ից մինչև 2013 թվականը բնակարան գնելու, կառուցելու եւ վերանորոգելու համար վարկեր ստացած նշված սոցիալական կարգավիճակ ունեցողները, ովքեր նախկինում Արցախի ներդրումային հիմնադրամի մասնակի սուբսիդավորմամբ օգտվում էին պետական ֆինանսական աջակցությունից, այսուհետ կարող են դիմել եւ տեղափոխվել Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամ, որտեղ կստանան հիպոթեքային վարկի տոկոսների ամենամսյա սուբսիդավորման նման երաշխավորագրեր։ Հիմնադրամի տնօրենի խոսքով առաջնային հիպոթեքային վարկերի կանխավճարի եւ տոկոսադրույքների սուբսիդավորման համար հնարավորության դեպքում ֆինանսավարկային համապատասխան կազմակերպությունների հետ կկնքվեն պայմանագրեր։ Ադրբեջանական հանրությունը վաղուց արդեն չի հավատում սեփական պաշտպանության նախարարությանը։ Դա զարմանալի չէ, եթե հաշվի առնենք ակնհայտ ապատեղեկատվության այն ցավալը, որը հարևան երկրի պաշտպանական գերատեսչությունը փորձում է պարտադրել իր քաղաքացիներին։ Ադրբեջանական հանրության ներկայացիչներն արդեն չեն ཐակցնում պաշտպանության նախարարության կեղծ հաղորդագրություններին իրենց վերաբերմունքը։ Այսպես, հայկական կողմի իբր կորուստների մասին գերատեսչության Մինվալկետ ազում հրապարակված տեղեկության տակ ադրբեջանցի օկտատերերի հեգնական մեկնաբանություններ են հայտնվել։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի քաղաքականությունն ուղղված է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դեմ։ Այս մասին ասել է արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը։ Անդրադառնալով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործնեության մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, նա նշել է, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան սկսել են գործել այդ ուղությամբ։ Եթե Ադրբեջանը դուրս գա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կազմից, ապա ինքն էլ հենց կտուժի, քանի որ այս պահին չկա այլ կառույց, որը զբաղվում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ։ Ադրբեջանական կողմը չի համաձայնում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկի առաջարկին։ Հիմա հարցն այս կերպ է դրված. անհրաժեշտ է կարգավորել սահմանին խնդիրը եւ միայն դրանից հետո անցնել բանակցությունների, քանի որ այս պահին բանակցություններն անհնար են, ասել է Նավասարդյանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Սիրիայում զոհվել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի եւս մեկ գեներալ, տեղեկացնում է Armen Press-ը հղոմանելով ֆարս գործակալությանը։ Գեներալն այնտեղ ծառայում էր որպես ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարող կառավարական զորքերի խորհրդական, ասված է գործակալության հաղորդագրության մեջ։ Բրիգադի գեներալ Մոհսեն Կաջարյանը զոհվել է իսլամական պետություն խմբավորման ահաբեկիչների հարձակման հետևանքով ծառայողական ճակատամարտավորությունները կատարելիս։ Գեներալ Կաջարյանը Սիրիական կանոնավոր բանակի եւ ժողովրդական աշխարհազորի խորհրդական էր, հավելել է գործակալությունը մարզասերների համար հայ ատլետները կմասնակցեն Ստամբուլում կայանալիք Բալկանյան երկրների ձմեռային առաջնությանը։ Armen Press լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Հայաստանի ատլետիկայի հավաքական թիմի 10 մարզիկներ փետրվարի 10-ին կմեկնեն Թբիլիսի ուսումնամարզական հավաքի, որից հետո փետրվարի 27-ին կմասնակցեն Ստամբուլում կայանալիք առաջնությանը։ Նրանց կմիանան այսօրերին Վառնա քաղաքում գտնվող Հայաստանի երկու լավագույն մարզիկներ Ամալիա Շարոյանը եւ Լևոն Աղասյանը։ Բալկանյան երկրների ձմեռային առաջնությունից հետո կորոշվի թե ով կլինի այն միակ մարզիկը, որ կմեկնի ատլետիկայի համաշխարհային առաջնությանը։ Իրանում ընթացող Վերդոսի 6-րդ բաց միջազգային մրցաշարի 8-րդ տուրում գրոսմայստերներ Կարեն Գրիգորյանն ու Հովանես Գաբուսյանը կրկին հաղթանակներ են տոնել։ Ինչպես տեղեկացնում է Armen Press լրատվական գործակալությունը, 8-րդ տուրում Գրիգորյանի մրցակիցը Իրանցի Մահսուդ Մոսադեփուրն է, իսկ Գաբուսյանը հաղթել է Ադրբեջանը ներկայացնող Վուգար Ռասուլովին։ Արդյունքում հայ շախմատիստները 6 ու կեսական միավորով վեր են բարձրացել մրցաշարային աղյուսակում եւ զբաղեցնում են համապատասխանաբար 5-րդ եւ 6-րդ հորիզոնականները։ Հայ շախմատիստներն առաջատարներից հետ են մնում կես միավորով։ Մրցաշարային աղյուսակը շարունակում են գլխավորել Ռուսաստանը ներկայացնող Պավել Մալեդինը եւ Մաքսիմ Չիգայևը։ Հիշեցնենք, որ այս տարի մրցաշարին մասնակցում է 12 երկրի 150 շախմատիստ, որոնցից 14-ը գրոսմայստերներ են։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 14-ից 17 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։